Вона злякалася й цього. Подумала про Сергія, згадала їхню розмову в санаторії і опанувала себе. Він помітив блідість на її обличчі, підсунув крісло. Ох, і слабкі ж у тебе нерви. Там уже нічого не зробиш. Посилали на лікування. Місяць після того тримався і знову. Нема в нього виходу. Ну, а розлучитися? запитала. Та отакий дурень любить і досі. Просто як холера напала на чоловіка. Вона тихо вийшла з кабінету. За хвилину він підійшов до неї, мабуть, хотів заспокоїти, а може, й приголубити поклав їй на плече руку, легенько провів долонею. Вона злякалася. Відчула якусь дивну відразу. Аж щось таке зароїлося її голові, яка ж важка і холодна ця рука. Біля неї стояв чужий чоловік, великий, квадратний, головатий, великий до огиди. Це її злякало зовсім. Вона ж стільки років жила з ним і не помічала. В голові в неї була якась дивна мішанина. Намагалася думати тверезо, розважливо і не могла перебороти себе. Її труснув дрож. Ти, мабуть, справді захворіла, стурбовано сказав він. Зараз я зігрію чай. Обіцяв прийти Сергій і чогось немає. Сподівався, що вдвох вони легше розважать її. Він і далі часто запрошував іршу додому і не здогадувався, що то було мукою для Ірини, мукою з мук. Сергій мався сковано, їв за столом мало. Василь Васильович думав, що той соромиться, і підбадьорював, розповідав історії з голодного студентського життя, а Ірша ніяковів ще більше. Вона подавала на стіл, сиділа між ними, грала ролю, іноді аж з якимось жаским піднесенням, як вона вміє триматися, дивися Сергію, але її безмірно втомлювала ця хитавиця. Бувало, вона аж ненавиділа Тищенка за його доброту, потурання Сергієві в усьому, за чоловічу сліпоту. Тоді їй хотілося, щоб усе розкрилося враз, щоб упала стеля, щоб Тищенко божевільно сміявся, крушив усе довкола. А він ніяково ніжно доторкався до неї та й знай закликав її в свідки іноді розповідав деякі майже інтимні подробиці їхнього сімейного життя, і вона слухала з мукою і уявляла, з яким болем те слухає ірша. Василь зачиняв квартирку, щоб Ірина не застудилася, доливав у склянку теплої води в неї хворе горло і дивився на неї такими очима що їй аж отерпало в душі. Вона не знала, чи Ірфі подобається в них, випитувала в нього, а Сергій відповідав ухильно. Іноді їй здавалося, що Сергій захоплений Василем Васильовичем, і не знала, сердитись чи радіти. А потім починала думати, як Василь житиме без неї і без вірші. Їй ставало шкода його, та так, що на очі наверталися сльози, і вона поспішала вийти на кухню. Але це були не тільки сльози жалю, болю. Це водночас, попри її волю, були світлі сльози, і вона соромилася їх. Адже мали бути тільки гіркими, мала оплакувати свою зраду а вона плакала від кохання.